18 skirsnis Kai jis baigė skaityti, jo veidas nušvito neapsakomų džiaugsmų ir su keista šypsinais pažvelgė į majorą. Šit kaip? Tarė jis griniausia tos kaniečių tarme. Matyt, Italijoje katurga panaikinta? Majoras atsitėsi. Kodėl, paklausė jis. Kad ten nebaudžiamai fabrikuojami tokie dokumentai, Už pusę tokio darbo, brangus tėve, Prancūzijoje jūs įsiūstų į Tuloną kokiems penkeriems metams vakvepuoti grinų orų. Ką jūs pasakėte, paklausė atvykėlis iš Lukos, bandydamas įgauti didingą išvaizdą. Mielas ponė Kavalkanti, tarė Andrija, imdamas majorą už alkūnės. Kiek jums mokama, kad būtumėte mano tėvų? Majoras norėjo atsakyti. Šš, tarė Andrija tylesniu balsu. Aš noriu jums parodyti pasitikėjimų pavyzdį. Man duoda 50 tūkstančių frankų per metus, kad būčiau jūsų sunumi. Taigi, suprantate, aš visiškai nenoriu neikti, kad jūs mano tėvas. Majoras su nerimo apsidairį. Nebijokite, čia nieko nėra, tarė Andrija, bet tu mes kalbame itališkai. Na, o man, tarė atvykėlis iš Lukos, duoda iš karto 50 tūkstančių frankų. Ponas Kavalkanti, paklausė Andrija, Ar jūs tikite stebuklingomis pasakomis? Anksčiau netikėjau, bet dabar tenka patikėti. Tai jūs gavote įrodymų? Majoras išsitraukė iš kišenį saujų luidorų. Apčiuopiamų, kaip matote. Jūs manote, kad aš galiu tikėti man duotais pažadais? Taip. Ir tas mielas grafas juos ištesės? Be abejo. Bet jūs pats suprantate, kad viskas vyktų sklandžiai, mes turime gerai vaidinti savo vaidmenis. O kaip kitaip? Aš velnu tėvą, aš pagarbu sūnų. Jeigu jie nori, kad jūs būtumėte mano sūnus, kas jie? Na, aš nežinau, tie, kurie jums rašė. Ar jūs gavote laišką? Gavau. Iš ko? Iš kažkokio abato buzonio. Jūs jo nepažįstate? Niekada nesumatęs. Kas rašoma tame laiške? Ar jūs manęs neišduosit? Jokių būdų, mūsų interesai bendri. Tai skaitykite. Ir majoras padavė jaunuoliui laišką. Andrija pusbalsiu perskaitė. Jūs neturtingas, jūsų laukia vargana senatvė. Ar norite pasidaryti, jeigu neturtingu, tai bent nepriklausomų žmogumi? Nedelsint važiuokite į Paryžių ir eikite pas grafą Montekristą į Elizėjaus laukų 30 numerį. Paklauskite jį apie savo sūnų gimusi iš santokos su Markize de Korsinari ir pagrobta iš jūsų, kai jam buvo penkeri metai sūnus vardu Andrija Kavalkantis. Kad jums nekiltų abejonių, jog žemiau pasirašęs linki jums gerą, jūs rasite čia pridėtą. Pirma. Čekį 2400 toskaniškų livrų sumai, išrašytai pono Gocio bankui Florencijoje. Antra. Rekomendacinį laišką ponui grafui Montekristui, kuris mano pavestas išmokės jums 48 tūkstančius frankų. Pas grafą nuvyksite gegužės 26-7 valandą vakarų. Abatas Buzonis. Taip ir yra. Kas taip ir yra? Ką tuo norite pasakyti, paklausė majoras. Kad aš gavau beveik tokį pat laišką. Jūs? Taip aš. Iš abato buzonių? Ne. Tai iš ko? Iš vieno anglų, kažkokio lordo Vilmoro, kuris pasivadino jūrininkus Sindbadu. Ir kurį jūs pažįstate negeriau, kaip aš abatą buzonį. Ne, aš daugiau informuotas negu jūs. Matėte jį? Taip, vieną kartą. Kur? Šito negaliu pasakyti. Tuomet jūs žinotumėte tiek pat, kiek ir aš, o tai nenaudinga. O ką tame laiške rašo? Skaitykite. Jūs neturtingas, jūsų laukia liūdna ateitis. Ar norite būti garsus, laisvas, turtingas? Velniai rautų, tarė Andrija, subdamasis ant užkulnių. Lyg reikėtų šito klausti. Sėskite į pašto karietą, kuri laukia jūsų prie Genujos vartų Nicoje, važiuokite per Turiną, Šamberį ir Pondevuozijaną, nuvykite pas grafą Montekristą į Elizėjaus laukų 30 numerį, gegužės 26, 7 valandą vakarų ir paklauskite jį apie savo tėvą. Jūs esate markizo Bartolomėjaus Kavalkančio ir markizės Olivijos Kursinari sūnus. Tai patvirtina dokumentai, kuriuos jums įteiks markizas – ir kurie leis jums pasirodyti šituo vardu Paryžiaus visuomenėje. Na, o dėl jūsų padėties tai 50 tūkstančių livrų metiniais pajamus padės jums tenkamai ją pasirūpinti. Pridedamas 5 tūkstančių livrų čekis, išrašytas pono Ferėjus bankui Nicoje, ir rekomendacinis laiškas grafui Montekristui, kuriam pavydžiau jumis pasirūpinti. Jūrininkas Sintbadas. Nekvaila, tarė majoras. Tikrai? Jūs matėte grafą? ką tik buvau pas jį. Ir jis patvirtino, kas parašyta visiškai. Ar jūs, ką nors čia suprantate, teisybę pasakius nieko? Čia kažkam muilinamos akys. Tik jau ne jums ir ne man, aišku ne. Na tuomet, o kas mums darbų tiesa? Kaip tik tą ir norėjau pasakyti, vaidinkime iki galo ir be priekaištų. Gerai, pamatysite, kad aš vertas būti jūsų partneriu. Nei vienos akimirkos tuo neabejoju, brangus tėve jūs man darote didelę garbę, brangus sūnau. Montekristas nusprendė šią akimirką grįžti į svetainę. Išgirdę jo žingsnius, abu vyrai puolė vienas kitam į glėbį. Grafas juos rado apsikabinusius. Na, Markize, tarė Montekristas, matyt, jūs patenkinta savo sūnumi. Ak, grafė, aš dūstu iš džiaugsmo, o jūs, jaunuoli, ak, grafė, širdis sproks iš laimės. Laimingas tėvas, laimingas vaikas, tarė grafas. Viena man kelia liūdėsi, tarė majoras, kad turiu taip greitai išvykti iš Paryžiaus. Bet, brangus ponė Kavalkanti, tarė Montekristas, tikiuosi neišvyksite nedavęs man galimybėj supažindinti jūs su kai kuriais bičiuliais. Aš jūsų šviesybės paslaugoms, atsakė majoras. Dabar jaunuolį atlikite išpažintį. Kam? Ogi savo tėvui. Pasakykite jam atvirai, kokie jūsų finansiniai būklė. Velniai griebtų, pareiškė Andrija, Jūs palėtėte skaudamą vietą. Girdite, majorė, tarė Montekristas. Žinoma, girdžiu. Taip, bet ar suprantate? Puikiausiai. Jis sakosi pinigų pritrūkęs tas mielas berniukas. O ką aš turiu daryti? Po galais duoti jam? Aš? Taip, jūs. Montekristas atsistojo tarp abiejų vyrų. Imkite, tarė jis Andrėjai, kiždamas jam į ranką pakelį banknotų. Kas čia yra? Jūsų tėvo atsakymas. Mano tėvo? Taip, juk jūs užsiminėte jam, kad pritrūkote pinigų. Taip, na ir kas iš to, jis paveda man perduoti jums šitai. Mano pajamų sąskaita? Ne, čia jums įsikurti. Brangus tėve, tyliau, tarė Montekristas. Jūs matote, jis nenori, kad aš sakyčiau, jog tai nuo jo. Aš labai vertinu jo švelnumą, tarė Andrija, kišdamasis banknotus į kišenę. Gerai, tarė grafas, o dabar eikite. O kada mes vėl turėsime garbės pamatyti jūsų šviesybę? paklausė Kavalkantis. Taip, iš tikrųjų, tarė Andrija, kada mes vėl turėsime tą garbę? Jeigu jums patogu, nors ir šeštadienį. Taip, tikrai šeštadienį. Į mano namus Otejyje, Fontano gatvė, 28 numeris, pietų atvyks keletas žmonių. Beje, ir ponas Danglaras, jūsų bankininkas. Supažindinsiu jūsų juo. Juk reikia pažinti savo klientus, jeigu jis jums mokės pinigus. Paradinė uniforma? paklausė pusbalsių majoras. Paradinė uniforma su ordinais, trumpomis kelnėmis. O aš, paklausė Andrija, jūs visai paprastai, juodas kelnys, lakuoti batai, balta liemeniai, juodas ar mėlynas frakas, ilgas kaklaraištis. Užsisakykite drabužius pas Blenką arba Veroniką. Jeigu nežinote jų adresų, patistenas jums pasakys. Juo nepretenzingiau būsite apsirengęs, turėdamas tiek lėšų, juo bus įspūdingiau. Pirkdamas arklius kreipkitės į DVD, o fajetoną užsisakykite pas Batistą. Kurią valandą mes galime atvykti, paklausė jaunolis. Apie pusę septintaus. Gerai tarė majoras, imdamas krybelę. Abu kavalkančiai nusilenkė ir išėjo. Grafas priejo prie lango ir ėmė žiūrėti, kaip jie už parankės eina per kiemą. Štai kur iš tiesų du niekšai, tarė jis. Kaip gaila, kad jie netikrai tėvas ir sūnus. Jis truputį pastovėjo apniktas niurių minčių. Važiuosiu pas morelius, tarė jis, atrodo mane dusina ne tiek neapykanta, kiek pasišlikštėjimas. 21 skyrius Daržas užseitas Liucerna Dabar grįžime į daržą ponų Devilforo kaiminystėje ir prie vartų visai užgoštų kaštonų. Vėl sutiksime savo pažįstamus. Šį kartą pirmas atvyko Maksimilijanas. Jis prikišo veidą prie tvoros lendų ir žiūri, ar nešmėkšteliai sodo gilumoje pažįstama šešėlis, ar nesugurgždės po šilko kurpaitėmis alėjus smėlis. Pagaliau pasigirdo žingsniai, bet vietoj vieno šešėlio prie jo ėmė artėti du – Valentina vėlavo dėl ponios Danglar ir Eženį per ilgai užtrukusio vizito. Tuomet Valentina pasiūlė paneliai Danglar pasivaikščioti po sodą, norėdama parodyti Maksimilianui, kodėl vėluoja. Įsimylėjėliams būdinga intuicija Moreliui padėjo žaibiškai viską suprasti ir jo širdis aprimo. Be to, neprieidama tiek arti, kad būtų girdėti balsas, Valentina taip vaikščiojo, kad Maksimilianas visą laiką galėtų ją matyti, ir kas kartą, eidama pro šalį, ji mesdavo į vartų pusę draugį nepastebimą žvilgsnį, kuris jam tartum sakė, būkite kantrus, bičiuli, matote, kad aš nekalta. Ir Maksimilianas ėmėsi kantrybės, žavėdamasis tuo kontrastu, kuris nepaprastai buvo ryškus tarp abiejų merginų. Ilgesingų akių blondinį, lanksti kaip jauna liepeliai ir išdidau žvilgsnių brunetiai liekna kaip tuopa. Aišku, bent Morelio akimis žiūrint, visko pranašesnė buvo Valentina. Pasivaišėjusios pusvalandį merginos nuėjo. Maksimilianas suprato, kad ponios Danglar vizitas baigėsi. Iš tikrųjų, po valandžiukiais Valentina grįžo jau viena. Bijodama, kad nekuklus žvilgsnis nesektų jos grįžtant, ji ėjo koja už kojos. Užuot pasukusi tiesi prie vartų, ji atsisėdo ant suolo, prieš tai neva šiaip su apžvelgusi visus krūmus ir visas alėjas. Po to nubėgo prie vartų. Sveika, Valentina, tari balsas iš anapus tvoros. Sveikas, Maksimilianai, aš priverčiau jūs laukti, bet matėte, kodėl taip atsitiko. Taip, aš pažinau panelę Danglar. Nemaniau, kad jūs tokios geros draugės. O kas jums, Maksimilianai, sakė, kad mes geros draugės? Niekas, bet sprendžiau iš to, kaip jūs vaikščiojote už parankiais, kaip kuždėjotės nelyginant mokyklos draugiais besipasakojančius paslaptis. Mes iš tikrųjų pasakojomis paslaptis, tari Valentina. Ji man prisipažino, kad nenori tekėti už pono de Morsero, o aš jai, kad būčiau nelaiminga susituokusi su pono Depine. Brangioji Valentina, štai kodėl jums pasirodė, toliau kalbėjo Valentina, kad mes su Eženy dideliais draugiais. Juk kalbėdama apie žmogų, kurio nemyliu, aš galvoju apie tą, kurį myliu. Kokia jūs gera, Valentina, ir kiek daug jumise to, ko niekomet neturės panelį danglar. Nesuprantamų žavesių, kuris moteriai tas pat, kas žiedui aromatas ir vaisiui saldumas. Juk ir žiedui ir vaisiui maža vien grožių. Jums taip atrodo dėl to, kad mane mylite. Ne, Valentina, prisiekiu. Štai dabar aš žiūrėjau į jūs abi ir garbiai žodis, pripažindamas, kad panelė danglar graži, negalėjau suprasti, kaip galima ją įsimylėti. Todėl, kad, kaip atsakote, aš buvau šalta, o tai kliudė jums, Maksimilianai, būti objektyviam. Ne, bet sakykite man, aš klausiu tik iš smalsumo, nes esu susidaręs tam tikrą nuomonę apie panelę danglar ir tikriausiai neteisingą nuomonę, nors aš ir nežinau, ką turite galvoje. Kai jūs smerkite mus varšės moteris, mums netenka tikėtis atlaidumu. Galima pamanyti, kad kalbėdamusi jūs labai teisingos vienus kitoms. Dėl to, kad mūsų sprendimai beveik visada būna šališki. Bet ko jūs norėjote paklausti? Argi panelį Danglar, ką nors myli, kad nenori tekėti už pono de Morsero? Maksimilianai, aš jau sakiau, kad Eženy visai nėra mano draugė. Bet juk ir nebūdamus draugiais merginos patikė vieną kitai savo paslaptis, tari Morelis. Prisipažinkite, juk tikriausiai ją to klausinėjote. Ak, aš matau, jūs šypsotės. Matyt, jums neįtin kliudo ta medinė pertvara. Tai ką ji jums sakė? Sakė, kad nieko nemyli, kad su siaubu galvoja apie santoką, kad didžiausias jos džiaugsmas būtų gyventi laisvai ir nepriklausomai, ir kad ji beveik trokšta, kad tėvas netektų turto. Tuomet ji galėtų pasidaryti aktorę, kaip jos draugė Luiza Darmijį. Na, matote. Na ir kas, paklausė Valentina. Nieko, šipsodamasis atsakė Maksimilianas. Tai ko šypsotės, vėl paklausė Valentina. Na, matote, tarė Maksimilianas, Jūs taip pat čia žiūrite, Valentina. Norite, aš pasitrauksiu? Ne, ne, bet pakalbėkime apie jūs. Taip, teisybė, mums liko tik dešimt minučių. Dieve mano, silvartingai sušuko Maksimilianas. Taip, jūsų teisybė, aš bloga draugė, tarė Valentina su liūdėsiu. Kokį gyvenimą jums tenka gyventi dėl manęs, vargšas Maksimilianai, o jūs juk skirtas laimiai. Tikėkite manim, dėl to aš smarkiai savo priekaištauju. Argi tai svarbu, Valentina, juk čia mano laimė, juk tą amžiną laukimą atperka penkios minutės praleistos su jumis, pora žodžių iš jūsų lūpų. Aš tvirtai įsitikinęs, kad Dievas negalėjo sutverti dviejų tokių harmoningų širdžių ir sujungti jų ko nestebuklingų būdu vien dėl to, kad išskirtų jas. Ačiū, Maksimilianai, ir toliau nepraraskite vilties dėl mūdviejų. dviejų. Tada aš jaučiuosi beveik laiminga. Kas vėl atsitiko, Valentina, kad mane taip greit paliekate? Nežinau. Pone de Vilfor prašė pas ją užeiti. Ji nori man kažką pranešti. Nuo ko, kaip ji sako, priklauso dalis mano turto. Dieve mano, aš per daug turtinga, tegul ima tą mano turtą, tegul palieka man tik ramybę ir laisvę. Jūs mane mylėsite ir neturtinga, tiesa, Morelė. Aš jūs visada mylėsiu, niekai man turtas arba neturtas, kad tik mano Valentina būtų su manim ir aš būčiau tikras, jog iš manęs jūs niekas negali atimti. Bet sakykite, ar čia negali būti kalba apie jūsų santuoką? Nemanau. Klausykite, Valentina, ir nebijokite, nes kol aš gyvas, nepriklausysiu kitai. Manote, mane tuo paguosite, Maksimilianai? Atleiskite, jūsų teisybė, negerai pasakiau. Taip, aš norėjau jums pasakyti, kad neseniai buvau sutikęs poną de Morserą. Taip? Žinote, kad Fransas jo draugas. Taip, ir kas iš to? Jis gavo nuo Franco laišką, Fransas rašo, kad greitai grįž. Valentina išbalo ir prisiglaudė prie vartų. Viešpatie, tarė ji, nejaugi, bet ne. Apie tai man praneštų ne ponė de Vilfor. Kodėl? Kodėl? Pati nežinau, bet man regis, ponė de Vilfor nors atvirai nesipriešina tai santuokai, bet jai nepritarė. Žinote, Valentina, aš rodus imu dievinti ponę de Vilfor. Neskubėkite, Maksimilianai, tari Valentina liūdnai šipsaudamasi. Bet jeigu ta santuoka jai ne prie širdies, tai gal norėdama, kad neįvyktų, ji palankiai žiūrės į kokį nors kitą pasiūlymą. To nesitikėkite, Maksimilianai. Ne jaunikiai poniai Devilfor nepatinka, o ta santuoka. Jeigu ji prieš santuoką, tai kodėl pati ištekėjo? Jūs nesuprantate, Maksimilianai. Kai prieš metus aš ėmiau kalbėti, kad noriu eiti į vienuolyną, ji nors ir manė, kad reikia šiek tiek paprieštarauti, bet tai minčiai pritarė su džiaugsmu. Net tėvas sutiko jaus prikalbėtas, tuo aš esu tikra. Mane sulaikė tik vargšas mano senelis. Negalite įsivaizduoti, Maksimilianai, kokius išraiškingos to vargšų senuko akys. Jis tik mane vieną myli ir, tegul Dievas man atleidžia, jeigu apkalbu, jį myliu tik aš viena. Jeigu žinotumėte, kaip jis žiūrėjo į mane išgirdęs mano sumanimą, koks priekaištingas buvo jo žvilgsnis ir kiek nevilties ašarose, kurios tekėjo per nejudrius jos kruostus, be dejonių, be atodusių. Man pasidarė gėda, aš puoliau prie jo kojų ir sušukau, atleiskite, atleiskite, senelį. Tebūnie, kas bus man, aš niekada jūsų nepaliksiu. Tada jis pakėlė akis į dangų. Maksimilianai, galbūt man teks daug kentėti, bet už visas kančias man iš anksto atlygino tas mano senelių žvilgsnis. Brangioji Valentina, jūs angelas, ir aš iš tikrųjų nežinau, kuo nusipelniau, kai į dešinę ir į kairę kirtau kardu beduinus nebent Dievas atsižvelgė, kad jie kitatikiai. Kuo nusipelniau laimę jūs pažinti? Bet klausykite, kodėl ponė de Vilfor gali nenorėti, kad jūs ištekėtumėte? Argi negirdėjote, kad aš ką tik sakiau, jog esu turtinga, labai turtinga. Iš savo motinos paveldėjau 50 tūkstančių livrų metinių pajamų. Mano seneliai, markizai de Sanmeranai, paliks tiek pat – Ponas Nuartie, matyt, ketina padaryti mane vienintelę savo paveldėtoje. Taigi, palyginus su manim, mano brolis Eduardas Vargšas. Iš ponios de Vilfor jis nieko nesitikė, o ji dievina tą vaiką. Jeigu aš išeisiu į vienuolyną, visas mano turtas teks tėvui, o paskui perės jau sūnui. Keista, kad jauna graži moteris gali būti tokia gopši. Žinote, Maksimilianai, ji galvoja ne apie save, o apie sūnų ir tai, kuo jūs kaltinate, motinos meilės atžvilgių beveik dorybė. Klausykite, Valentina, tari Morelis, o jeigu jūs atiduotumėte dalį savo turtų jau sūnui? Kaip tai pasiūlysi moteriai, kuri be paliovos tvirtina esanti nesavanaudai, pasakė Valentina. Valentina, mano meilė man visuomet buvo šventa ir kaip viską, kas šventa, aš slepiu ją po didžiausių savo pagarbos šydų, saugoju širdies gilumoje. Niekas pasaulyje, net mano sesuo, nieko nežino apie šią meilę. Jaus paslapties aš nepatikėjau nei vienam žmogui. Valentina, ar jūs leisite papasakoti apie ją draugui? Valentina krūptelėjo. Draugui? Tarė ji. Maksimilianai, man darosi baisu net tai išgirdus, o kas tas draugas? Klausykite, Valentina, ar jūs jautite kam nors tokią neapsakomą simpatiją, kad pamačius tą žmogų pirmą kartą, jums atrodo tarsi pažįstate jį jau seniai ir klausėte save, kur kada jį matėte? Bet negalėdami prisiminti, imate tikėti, kad tai buvo anksčiau kitame pasaulyje ir kad ta simpatija tik nubundantis prisiminimas. Taip. Šitai aš pajutau pirmą kartą, kai pamačiau tą nepaprastą žmogų. Nepaprastą žmogų? Taip. Ir seniai jį pažįstate? Kokią savaitę ar dešimt dienų? Ir vadinate draugu žmogų, kurį pažįstate tik savaitę. Aš maniau, Maksimilianai, kad jūs netaip greitai švaistotės puikiu draugu vardu. Logiškai galvojant jūsų teisybei, Valentina. Bet sakykite, ką norite, aš neįsižadėsiu šio instinktyvaus jausmo. Aš įsitikinęs, kad su tuo žmogumi susiję visa, ką ateityje regėsiu gerą. Ir man kartais atrodo, jog skvarbiu savo žvilgsniu jis perveria tą ateitį ir valdinga ranka ją tvarko. Tai jis pranašas, šipsuodamasi paklausė Valentina. Garbiais žodis, tarė Maksimilianas, aš kartais noriu tikėti, kad jis nuspėja ypač gerą. Supažindinkite mane su juo, liūdnai tarė Valentina, tegul jis pasako, ar meilį man atlygins už visas mano kančias. Mano vargšė draugė, jūs jį pažįstate. Aš? Taip. Jis išgelbėjo gyvybę jūsų pamutė ir jau sūnui. Grafas Montekristas? Taip, jis. Ne, sušuko Valentina, jis niekada nebus mano draugas. Jis per didelis mano pamutės bičiulis. Grafas? Jūsų pamutės bičiulis, Valentina? Ne, mano jausmas negali taip smarkiai manęs apgauti. Aš tikras, kad jūs klystate. Jeigu žinotumėte, Maksimilianai, mūsų namuose viešpatauja jau nebe Eduardas, o grafas. Pamutė keliaklupšiauja prieš jį ir laiko jį viso žmogiškojo žinojimų skrinę. Tėvas žavisi, girdite žavisi juo ir sako niekada negirdėjęs, kad kas nors taip gražiai reikštų tokias kilnes mintis. Eduardas jį dievina ir nors bijo didelių juodų grafų akių, bėga jam priešais, kai tik pamato jį ir visuomet randa jo rankoje kokį nors nuostabų žaisliuką. Mūsų namuose grafas Montekristas jau nėra mano tėvo ar ponios de Vilfor svečias. Pas mus grafas Montekristas jaučiasi kaip namie. Na kągi, jeigu viskas taip, kaip pasakojate, tai jau turėjote pajusti arba greitai pajusite magišką jo įtaką – Jis susitinka Italijoje Alberą de Morserą ir išgelbsti jį iš plėšikų rankų. Jis susipažįsta su pone Danglar ir atsiunčia jai karališką dovaną. Jūsų pamutė ir brolis lekia pro namą ir jo nubijėtis išgelbsti jiems gyvybę. Ta žmogus iš tikrųjų geba veikti aplinką. Nesu matęs nei vieno žmogaus, kurio paprasčiausi polinkiai taip jungtųsi su didžiausia prabanga. Kai jis man šypsosi, jo šypsena tokia švelni ir aš negaliu suprasti, kaip kitiems jie atrodo kandi. Sakykite, Valentina, ar jis jums taip pat yra nusišypsojęs? Jeigu taip, jūs būsite laiminga. Man? Sušuko mergina. Maksimilianai, jis net nežiūri į mane, arba tikriau sakant, jei einu pro šalį, nuo manęs nusisuka. Ne, jis visai nedidžiadvasis arba neturi to skvarbaus žvilgsnio, apie kurį kalbate, ir nemoka skaityti žmonių širdžių. Jeigu jis būtų didžiadvasis žmogus, tai pamatęs, kokia aš liūdna ir vieniša šiuose namuose apgintų mane savo įtaką. O jeigu jis iš tiesų, kaip sakote, atlieka saulės vaidmenį, savo spinduliai sušildytų man širdį. Jūs sakote, kad jis jūs myli, Maksimilianai, o iš kur tai žinote? Žmonės meiliai šypsosi stipriam penkių peidų ir šešių colių aukščio karininkui su ilgais ūsais ir ilgu kardu, bet jie negalvodami sutraiškys nelaimingą verkiančią mergaitę. Valentina, prisiekiu, jūs apsirinkate. Jeigu būtų kitaip, Maksimilijanai, jeigu jis su manim elgtųsi diplomatiškai, kaip žmogus, kuris tengiasi vienu ar kitu būdu įsitvirtinti namuose, jis bent kartą būtų nusišypsojęs man tą šypseną, kurią taip girėte. Bet ne. Jis mato, kad aš nelaimingas, supranta, kad negali turėti iš manęs jokios naudos ir net nekreipia į mane dėmesio. Kas žino, galbūt norėdamas įtikti mano tėvui, poniai de Vilfor arba mano broliui, jis pradės net persekioti mane, jeigu tik galės. Būkime atviri. Aš juk ne tokia moteris, kurią galima šiaip savo be priežasties niekinti. Jūs pats taip sakėte. Atleiskite man. Toliau kalbėjo ji, pastebėjusi, kokį įspūdį daro jūs žodžiai Maksimilianui. Aš bloga ir sakau jums dabar mintis, kurių pati nesitikėjau turinti. Taip, aš neneigiu, šitas žmogus yra galingas, kaip man kalbėjote, ir ta gale veikia net mane, bet kaip matote, veikia neigiamai ir žudo gerus jausmus. Na, Valentina, atsidusęs tari Morelis, nekalbėkime apie tai, aš jam nesakysiu nei žodžių. Aš jums teikiu sielvarto, mano draugė, tari Valentina. Ak, kodėl negaliu paspausti jums rankus ir paprašyti, kad man atleistumėte? bet aš ir pati džiaugčiausi, jeigu mano nuomonę sugriautumėte. Sakykite, ką ypatinga padarė jums grafas Montekristas? Prisipažįstu, jūs mane statote į keblę padėtį į Valentiną, klausdama, ką ypatinga padarė man grafas. Nieko konkretaus, aš taip pat suprantu. Mano jausmas jam visiškai nesamoningas, be jokio pagrindo. Argi saulė padarė man ką nors ypatingą? Ne. Ji mane šildo ir jai šviečiant aš matau jūs, štai ir viskas. Argi tas ar kitas aromatas man padarė ką nors ypatingą? Ne, jis tik malonus. Daugiau aš neturiu ko atsakyti, jeigu mane kas klausė, kodėl aš mėgstu tą kvapą. Taip ir mano nuoširdus jausmas grafui ir jo draugiškumas man. Vidaus balsas man sako, kad ta abipusė ir netikėta simpatija nėra atsitiktinė. Aš jaučiu, kad yra kažkoks ryšys tarp menkiausių jo poelgių, slapčiausių minčių ir mano poelgių bei minčių. Vėl jūs iš manęs juoksitės, Valentina, bet nuo to laiko, kai susipažinau su šituo žmogumi, man kilo absurdiška mintis, kad tai, ką patiriu gerą, išplaukia iš jo. O juk aš pragyvenau 30 metų visai nejausdamas, kad tokia globa man būtų reikalinga tiesa. Štai jums pavyzdys. Šeštadienį jis mane pakvietė pietų. Tai nieko nuostabaus, kai mūsų tokie santykiai ar ne. Ir ką aš paskui sužinojau? Į tuos pietus pakviesti jūsų tėvas ir jūsų pamutai. Aš su jais susitiksiu ir kas žino, kokie gali būti to susitikimo vaisiai. Atrodytų labai paprastus aplinkybės, bet aš jaučiu, kad bus kažkas nuostabaus. Tai įkvepia man keistą pasitikėjimą. Aš sakau savo, kad tas nepaprastas žmogus, kuris viską žino ir viską supranta – norėjo suvesti mane su ponais devilforais. Kartais net prisiekiu jums, stengiuosi įskaityti jo akyse, ar jis neatspėjo, kad myliu jūs. Mano mielas, tarė Valentina, aš palaikyčiau jūs fantastų ir nejaukais būkštaučiau dėl jūsų sveiko proto, jeigu girdėčiau iš jūsų tik tokius paistimus. Jums atrodo, kad tas susitikimas neatsitiktinumas? Jūs tik gerai pagalvokite, mano tėvas, kuris niekada niekur nesilanko, gal dešimt kartų bandė prikalbėti ponę de Vilfor atsisakyti tų pietų, bet ji priešingai trokšte trokšta pabuvoti pas tą nepaprastą nabobą ir vargais negalais prisiprašė poną de Vilforą ją lydėti. Ne, ne, patikėkite, Maksimilianai, šiame pasaulyje be jūsų nėra iš ko laukti pagalbos, nebent iš senelių, iš tų gyvų lavonų, ir nėra iš ko laukti paguodos nebent iš motinėlės, iš nebylaus šešėlio. Aš jaučiu, kad jūsų teisybei, Valentina, ir kad jūs galvojate logiškai, tarė Maksimilianas. Bet švelnus jūsų balsas visada taip valdingai veikęs mane, šiandien manęs neįtikina. O jūsų manęs, atsakė Valentina, ir prisipažįstu, kad jeigu jūs neturite kito pavyzdžio, dar vieną turiu – nedrasiai tarė Maksimilianas, bet iš tikrųjų, Valentina, jis dar labiau nevykęs negu pirmasis. Tuo blogiau, atsakė šipsodamasi Valentina. Ir vis dėlto, toliau kalbėjo Morelis, man jis labai įtikinamas, nes aš jausmo nuotaiko žmogus ir per dešimt tarnybos metų nekartai išvengiau mirties tik dėl žaibiškos intuicijos, kuris taiga pakužda pasitraukti į dešinę ar į kairę, kai mirtina kulka zvimbia pro šalį. Mielas Maksimilianai, ar tai ne mano maldų nuopelnas, kad kulkos iškrypsta ir savo kelių? Kai jūs ten, aš meldžiu Dievą ir savo motiną ne dėl savęs, o dėl jūs. Taip, nuo to laiko, kai mes vienas kitą pažįstame su šypsina tari Morelis, bet anksčiau, kai dar jūsų nepažinojau, Valentina. Gerai, nenaudėlė. Jeigu norite būti man dėkingas, grįžkite prie to pavyzdžio, kurį pripažįstate nevykusiu. Na, pažiūrėkite pro plyšį. Ar matote ten po medžiu naują žirgą, kuriuo atjojau? Koks puikus ristūnas. Kodėl jo netvedėte čia? Aš būčiau su juo pasišnekėjusi. Jūs pati matote, tai labai brangus arklys, tarė Maksimilianas. O juk žinote, kad mano lėšos ribotos. Valentina, ir aš, kaip sakoma, nevėja vaikis. Taigi aš pamačiau pas vieną pirklį šį puikų medėją, kaip jį vadinu. Pasiteiravau, kiek kainuoja – man atsakė, kad puspenktų tūkstančių frankų. Savaime aišku turėjau liautis juo žavėjęsis ir prisipažįstu, išėjau labai skaudama širdimi, nes arklys žiūrėjo į mane meiliai, glaudėsi prie manęs ir šokinėjo nepaprastai koketiškai bei žavingai. Ta vakar pas mane susirinko bičiuliai, ponas de Šatoreno, ponas de Bre ir dar kokie penki ar šeši padaužus, kurių turite laimės nepažinti net iš pavardžių. Jie pasiūlė sulošti bujotą – Aš niekada nelošiau, nes nesu toks turtingas, kad galėčiau pralošti, ir netoks plikšis, kad trokščiau išlošti. Bet tai buvo mano namuose ir man neliko nieko kita, kaip pasiūsti kortų. Mums ruošiantis lošti atvyko grafas Montekristas. Jis atsisėdo prie stalo, pradėjome lošti ir aš išlošiau. Vos drįstu jums prisipažinti. Valentina, penkis tūkstančius frankų. Svečiai įsiskirsti apie vidurnaktį. Aš neiškenčiau, pasisamčiau kabrioletą ir nuvažiavau pas tą pirklį. Tirtančiomis rankomis paskambinau. Tas, kuris atidarė duris, tikriausiai palaikė mane bepraučiu. Aš puoliau į arklidę, pažvelgiau į ėdžias. Kokia laimė, medėjas rupšnojo savo šieną. Aš čiumpu balną, pats balnoju žirgą, maunu apie nasri. Medėjas nei kiek nesipriešina visai tai procedūrai. Paskui apstulbusiam pirkliui brukęs į rankas puspenktą tūkstančių frankų, grįžtu namo – Tikriau visą naktį jodinėjau po Elizėjaus laukus. Grafų languose degė šviesa, man pasirodė, kad aš matau ant užuolaidos jau šešėlį. Taigi, Valentina, galiu prisiekti, kad grafas žinojo, kaip aš noriu to arklio ir tyčia pralošė, kad galėčiau jį nusipirkti. Mielas Maksimilianai, tarė Valentina, jūs iš tikrųjų baisiai didelis fantastas. Jūs neilgai mane mylėsite. Žmogus, kuris kaip jūs plasnoja poetinius svajonių sparnais, negalės tenkintis tokią monotonišką meilę kaip mūsų. Bet dieve mano mane šaukia, girdite? Valentina, tarė Maksimilianas, pruplyšiuką, patį mažiausią pirštelį, kad galėčiau jį pabučiuoti. Maksimiliana, juk mes susitarėme, kad būsime vienas kitam tik du balsai, du šešėliai. Kaip norite, Valentina? Jūs džiaugsitės, jeigu išpildysiu jūsų norą? O taip,